Pružena ruka. Iz Osijeka sam se javila iz udruge za pomoć osobama s intelektualnim poteškoćama. kamo je lijep prostor, ugodna atmosfera i razgovarala sam sa korisnicima udruge kao i sa voditeljicom udruge. Dakle, to se nekad zvalo prije društvo, ali to je bilo udruženje roditelja radi rješavanja problema svoje djece. Tada problem bio što su te osobe sa intelektualnim teškoćama, tada se to zvalo osobe nedovoljno mentalno razvijene, nisu išle uopće u školu, nisu bile uključene u nikakav oblik e, društvenog mm, rada, integracije, bilo čega. Dakle, krećemo od onog osnovnog. Njihova osnovna prava su bila zakinuta prava na invaliditet, na nadoknadu, na taj dio koji je vezan za prava vezana uz invalidnost. Druga stvar bila je prava isto tako za odgoj obrazovanje, dakle bili totalno isključena kategorija ljudi. Tada su se njihovi roditelji udružili, znači to je udruženje društvo roditelja, dobili su podršku stručnjaka, lokalnih vlasti, to tako ide, drugačije ni ne može i krenuli u rješavanje tog problema. Dakle, ova udruga Zagrebačka i Karlovačka su 2007. godine napisali dopis Ministarstvu odgoja obrazovanja o uključivanju osoba nedovoljno mentalno razvijenih, tada kako se reklo, u sustav odgoja obrazovanja. Znači, situacija je ipak danas malo bolja i udruga je zapravo samo ime promijenila od svog nastanka, je tako? Pa udruga je mijenjala ime, što znači situacija je malo bolja, ono je bilo strašno prije, jel? Dakle, e, udruge u, principu bave se uvijek onim pitanjima, problemima i poslovima koje e, društvo, odnosno država nije baš prepoznala, nema dovoljno mogućnosti sredstava, znanja ili bilo čega da rješava taj određeni problem koji je mm, možda jako izražen ali neprepoznatljiv još uvijek od strane društva. Dakle, postoje uvijek oni ljudi, ona energija koja pokušava e, da u, uvrsti u sustav razvoja napretka, kako god to nazvali, prava ili bilo čega, one grupe, ona područja života ljudskog koja nisu još uvijek prisutna, a izuzetno su značajna i aktivna. Pa tako postoje u stvari udruge bave takvim poslovima, te tako i ova udruga. Bilo da je to priroda, okoliš, e, zdrav život, ono što je potrebito trenutačno u razvoju ljudskog roda. <laughs> Dobro je čuti da je ipak bolja situacija. Recite, koliko članova imate sada? Od ko se sudjeluju u radu udruge i koliko je zapravo aktivnih članova u udruzi? E, dakle, od njenog nastanka pa do danas, e, nismo to rekli, cilj je podizanje kvalitete života. Znači koliko god jedan, jedan, mm, jedan segment života riješimo, uvijek postoji onaj drugi i uvijek život može biti kvalitetniji. <laughs> tako da još uvijek možemo na tome raditi i treba raditi jer osobe sa intelektualnim teškoćama su u stvari jedna marginalizirana skupina u našem društvu. Još uvijek sa velikim brojem predrasuda, sa predrasuda od strane društva, od strane ljudi različitih struka koje ne poznaju dovoljno taj problem. Sve što je nepoznato nam je strano, neprihvatljivo i tako dalje. To je nešto to tako uobičajeno i to je područje na kojem mi radimo. A što se tiče samog društva, trenutačno sada član članova. Nekada je bilo 180 članova, pa 250 i tako dalje, broj se mijenjao, međutim iz ove udruge izraslo je, izrasle su druge udruge, izrasla je udruga za autizam, izrasla je udruga za davnom sindrom, izraslo je recimo školski sustav i tako, tako da se broj u stvari mijenjao, povećavao i smanjivao, zavisi od područja kojim smo se mi bavili i problema s kojima su nam dolazitelji, odnosno članovi naši. Trenutačno imamo oko 75-80 članova, jedan dio je nominalni, drugi je stalni. Nominalni znači da su korisnici, korisnika je od pola od toga, odnosno malo više, recimo oko 40 samih korisnika imamo. Osoba sa intelektualnim teškoćama koji su uključeni u različite projekte i aktivnosti udruge. Koji su najčešći problemi koje zateknete i s kojima se suočavate, s kojima se suočavaju obitelji osoba sa mentalnim poteškoćama? Najčešći problemi to je početak. Dakle, početak prilikom rođenja djeteta kada se kaže, mm, kada liječnik i sve treba priopćiti to što se događa. Ako su vrlo vidljivi <clears throat> detalji, onda to tako, mislim, odmah, odmah dolazi do tog sučavanja. Postoje oni manje vidljivi i sve, pa tokom vremena vidite da nešto s djetetom nije u onom ritmu, tempu kojem treba biti i očekujete uvijek nešto drugo, a ne to. I onda to su bolne situacije za obitelj, roditelje i tako dalje koje oni trebaju e, prihvatiti da bi se mogli normalno živjeti dalje. Međutim, pored toga što treba se to prihvatiti, tu je jako slaba u stvari podrška neka psihološka i tako u strani od same institucija, jel, odnosno od liječničkog zdravstvenog sustava, on baš ne prepoznaje tu vrstu potreba da se razviju se i nije to veliki broj ljudi, to je 5% mm, populacije, to, to je manji broj ljudi, pa sad ne treba, ali je jako tež, mislim težak problem, pa treba. Stav je ne može se izliječiti, pa zašto bi? E, pa mislim da ne. Mislim da problema imamo, financijskih problema, imamo problema sa Um, onim masovnim zdravstvenim tegobama, bolestima i sve, pa pošto je ovo kao manji broj ljudi, onda je uvijek nekako zanemareno. Jel, onda se teže oni udružuju sve. Znači, taj početak je težak, onda pošto smo riješili problem odgoja obrazovanja, onda oni ulaze u odgojno da, vrtički sustav, znači ulaze u vrtički sustav, to isto je sada rješeno. onda ulaze u sustav odgoja i obrazovanja, to je isto rješeno. radnog osposobljavanja, to je isto rješeno. i onda opet dolazimo do problema. Recite, koje stvari smatrate da se mogu još promijeniti, da bi mogle bolje funkcionirati, ovdje ima još mjesta za promjene? Pa naravno da ima, kažem, rekla sam sad, onda dolazimo do problema, a to je problem što odrasle osobe s intelektualnim teškoćama nemaju gdje kut. Zaštitne radionice su nestale, E, Poslije tog završavanja sustava odgobrazovanja radnog osposobljavanja, oni koji su završili neke svoje struke su završili na mirovu za zapošljavanje, radnih mjesta nema i onda se dogodi da počinje ponovo izolacija. Znači sve ono što smo uložili u njih, sve ono što smo dali od društva, od roditelja, beskrajno se borili, uložili financijski sredstava i sve, došli smo do točke kada sad to mjesto da uživamo u tome i koristimo njihova znanja, vještine i sposobnosti. Pošto nema ničega, to počinje propadati, oni počinju biti izolirani, zatvoreni i sad udruga ima taj novi zadatak, a to je omogućiti odraslim osobama s intelektualnim teškoćama da ostanu u sustavu života lokalne zajednice, društva, u sustavu integracije. Znači socijalna uključenost. Da, da, socijalna uključenost u odrasloj zreloj dobi. E, koji su vam planovi za iduće recimo neke tri godine? Uh, planovi za iduće neke tri godine, dakle prvi osnovni plan, mi smo organizirali poludnevni boravak za odrasle osobe sa intelektualnim teškoćama koji obuhvaća niz aktivnosti prilagođeno njihovim potrebama, mogućnostima, sposobnostima, željama i tako dalje. E, a sljedeći nam je zadani cilj. Sredstva smo, evo sada upravo išli smo ponedjeljak na potpisivanje ovaj, ugovora sa ministarstvom o trogodišnjem programu, što znači da smo omogućili da on traje dalje. smanjili su nam nešto financijskih sredstava pa ćemo imati malo tu problema da se aktivnosti održimo, ali cilj nam je da to uđe u sustav socijalnih usluga da se financira od strane države. Dakle, to je usluga na koje oni imaju pravo, koja ne smije biti po projektima, programima koje se treba financirati trajno, stalno od strane e, države u ili u bilo kojem obliku, sad neću ulaziti u koji oblik, znači sredstva bi trebala biti dostupna kao za odgoj i obrazovanje. Jednako tako i za tu uslugu, jer naprosto njih ima, to im treba i ne možemo ih zatvoriti u obitelj, to je njihovo pravo da budu u zajednici integrirani, a ne zatvoreni i izolirani. A drugi neki zadatak i cilj je um, pokušati osmisliti, otvoriti radna mjesta za njih. Da, Recite mi profil zapravo, koje su to osobe koje se mogu uključiti u udrugu? Udruga je otvorena za sve, dakle ovo je udruga za sve oblike intelektualnih teškoća što obuhvaća se autizam, mentalna retardacija, ADHD, od rođenja, od dijagnoze pa do smrti. Kada rekla sam, onda se kasnije neki ocipljivali smatrajući da će dobiti više na taj način. Moje osobno mišljenje da bi mreža trebala biti snažnija, da bi trebalo biti veće povećanje, ovako se malo i rasipaju resursi, je u redu, svako od njih ima neke svoje posebne potrebe, ali moraju biti između sebe integrirani ako žele biti integrirani društvo. Znači društvo je jedna mreža, mreža različitih um, službi, usluga, događanja i naših aktivacija. Evo, kada smo već kod mreže, ovaj, s kojim vi udrugama surađujete još i s kojim još institucijama vi surađujete? E, na ovom trogodišnjem programu poludnevnom boraku partneri su nam grad Osijek i Centar za socijalnu skrb i Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark. Znači to su nam direktni partneri koji su uključeni u program sa svojim radom, aktivnostima, doprinosimo tom razvoju. E, partner nam je Centar za mirine nasilje, mi smo u stvari njima partneri u njihom projektu koji je europski projekat. E, partneri smo u udruzi mogu u njihovom europskom projektu, a surađujemo sa svim sličnim udrugama koje se bave, a i različitim koji se bave ovaj, nekim srodnim područjima, jel ne možemo baš <laughs> otići toliko daleko. Pa to su udruge koje su u našem okruženju osoba s intelektnim teškoćama, Vinkovci, Vukovar, da Đakovo, e, Zvono, e, udruga Mogu, udruga Osječka škola, udruga Mislim, stvarno sad ih ne bi voljela nekog zaboraviti, ali to je jako, jako puno. Pa broj oscilira od e, godišnje aktivnosti koje uspostavimo što jednokratno, što višekratno, pa mislim da jednom jedno dvadesetak udruga onda želim naglasiti da surađujemo i sa institucijama, posebno sa osnovnim školama i to sa nižim razredima osnovnih škola u tom jednom projektu gdje <clears throat> pokušamo ranu empatiju razviti. E, gledajući udžbenike naših osnovnih škola iz prirode i društva uočila sam da nema prilikom navođenja osoba sa invaliditetom, nema kategorije osoba s intelektualnim teškoćama. Oni su jedna kategorija koju je mm, UNICEF priznao, mislim, mm, svjetski <laughs> priznata kategorija osoba s invaliditetom kao gluhi, slijepi, tjelesni, tako i postoji znak. To je možda koncentracija današnjeg društva na ono što se vidi zapravo samo. Pa, mm, ja bih rekla neznanje naravno. U Oni koji su zaduženi da naprave udžbenike, ja bi bila slobodna i rekla neznanje, jer odrasli osobi, osobe prave, one ne mogu biti samo koncentrirane na uh, vidljivi problem i reći da su branitelji kategorija osoba s invaliditetom, oni jesu, ali u okviru tjelesnih, slijepih, gluhih i mentalno, mentalnih, u obliku to bi već bio neki sat e, sociologije i politike. <laughs> ne, to je sat prirode i društva. Dakle, ako ćemo učiti osobe sa invaliditetom, kategorije, kategorije, ako je to stavljeno u i ako kažemo, a moramo reći, jel ti ljudi postoje, postoje slijepi ljudi, to su osobe s invaliditetom, postoje gluhi ljudi, to su osobe sa invaliditetom, postoje tjelesni invalidi i još jedna kategorija kako je razvrstalo nauka, kako je razvrstala UNICEF i kategorija mentalna, Evo, to su naši, to je slomeni cvijet na dlanu ostali spadaju to. Invalidi rada su u okviru toga, zavisi koje je oštećenje. Branitelji su u okviru toga, zavisi koje je oštećenje. Dakle, nije to nešto što trebamo posebno znati ako je onaj koji je pisao udžbenik odrasla osoba koja treba biti dovoljno informirana, te četiri treba staviti, a kasnije ćemo to dalje razvrstavati shodno rastu djece i naravno shodno prisutnosti toga u našoj okolini. Da, to je opet bolja situacija nego s mojom generacijom. Mi recimo nismo čuli niti riječ o takvim osobama jedino što smo mogli čuti su recimo bili rijetki neki crtići, ili tako? Udžbenik, to nije bilo uopće šanse da nešto o tome čujemo u nižim razredima. Ipak je malo bolja situacija. Pa dobro, recimo kad sam ja bila u osnovnoj školi, mi smo imali jedan krasan, onaj kao, ne znam, odgojno-obrazovni, znači škola nije bila samo obrazovna, nego i odgojna institucija, pa smo imali onoj e, pomozi osobi u svom okruženju kojoj treba pomoći starijoj osobi osobi sa invaliditetom i onda smo pisali kome smo pomogli, kako i stvarno smo pomagali. I to je bilo od trećeg razreda kao pita jel treba mm, donijeti kruh, jel treba ono i vrlo smo veselo to držali, bili ponosni i sretni. Ja sam, ne znam, svoje susjedi koja je takva i takva šta je donosio kruh. Znači nije nužno da sad to samo e, obrazovno piše pa ćemo to kategorizirati i sve naučit ćemo gledajući oko sebe i, po, i kontaktirajući s tim osobama. Zato je nama bio cilj da u, uključimo osnovne škole i osnovne škole ne uključimo tako što ja dođem tamo pa njima ne znam posebno pričam nego što ih uključimo u naše aktivnosti. Znači, oni su naše likovne radionice, kreativne. 11 godina idemo u malu koloniju Ernestinovo. Um, stari smo sudionici kolonije, tamo sa razredima, nižim razredima imamo svoju radionicu Plamena ptica koji se uključe učenici mi imamo mm, učenike koji su sada već završili srednju školu i zaposlili se od kad smo krenuli. Zahvaljujemo gospođi Zdenki Đurišić i ravnatelju koji nas vrlo rado pozivaju e, e, šuletu koju i uključuju u tu svoju radionicu i tako to tako vam ide. Znači to je jedna integracija već 11 godina u toj osnovnoj školi, onda smo to raširili dalje u osnovnoj školi Josipovac, pa onda Kudu Josipovac, to su djeca, tamburaško društvo i sve koje onda s nama i nastupaju na našim priredbama, e, zajedno s osmišljavamo programe, zajedno nastupamo i lijepo to ide. Djeca su u stvari vrlo otvorena. Ovako, da vas još pitam, iako ste već rekli evo, par e, riječi o tome kako se financirate, evo, možete li još nešto reći, odakle sredstva dobivate? Pa sredstva su isključivo prijavljanjem na natječaje. Znači natječaje na lokalnoj razini, na nacionalnoj razini, natječaje koje se javljamo različite firme poduzeća, društva, državne institucije ili to je prije svega Ministarstvo demografije i socijalne skrbi, ali mladih, to je naš prvi osnovni, jer smo i vezani direktno za to ministarstvo. I ono raspisuje godišnje, trogodišnje natječaje, pa sva sreća, pa već niz godina izuzetno dobro s njima surađujemo i već smo onako stalni e, partneri u tom financiranju <laughs> s njihove strane. Prepoznati smo sa svojim programom koji je dobar. E, županija malom obliku moglo bi više i bolje. To smo malo, ovaj, to je program koji je težak 360 tisuća kuna. Bez toga naprosto ne može godišnje opstati. A kad uzmete da e, županija sudjeluje sa recimo eto sa tisuća kuna. Sad vi uzmite oblike razmjera, ipak lokalna zajednica bi trebala biti e, bolje prepoznavati potrebe svoje lokalnih članova s kojima je okružena. Evo da pozdravim slušatelje, još jednom razgovaram s gospođom Marinković, voditeljicom udruge društva za pomoć osobama e, sa intelektualnim poteškoćama. E, da vas dalje pitam, recite što biste savjetovali sadašnjim budućim mogućim korisnicima, koje potez bi oni trebali zapravo već danas povući, kako da se nose sa svojom situacijom? Hm. Pa to je jako teško, ja ću vam ovako sada reći na, na, na stranici, našoj stranici, imamo i Facebook stranicu, ali imamo internetsku stranicu, ima jedna jako lijepa priča za roditelje. Treba otvoriti pa pogledati, ja ću ukratko ispričati. E, jedna majka je ispričala što je roditeljstvo e, osobe koja je dobila dijete sa intelektualnim teškoćama. Kaže, to vam izgleda ovako, vi ste se, malo ću je skratiti i pripričati, vi ste se dakle pripremili na jedno krasno putovanje, smislili ste da ćete ići u Pariz, pročitali ste sve one brošure o Parizu, pripremili ste da ćete vidjeti Pariz, e, vaša glava je sva sad u Francusku Parizu, sjedite u avionu, vozite se u Pariz, avion sliječe i put vam tamo glas govori da vi niste u Parizu, da ste vi stigli neki mali nizozemski gradić u kojim pojma nemate što je, kako se zove, vi ste zbunjeni, avion je sletio, morate napustiti jel, taj avion i ne znate što ćete. I sad sve zbunjeni u panici, što sad, a što sad, a što sad. I onda majka rekla, jednostavno, razgledajte taj gradić. Taj gradić je isto lijep, taj gradić ima svoje isto ljepote, svoje čari, svoje izazove. Uzmite vodiče, uzmite eh, svu literaturu koja nešto govori u tom gradu, pročitajte, ono ima svoju tradiciju i povijest i upoznajte taj gradić. Lijepa poruka za sve i osobe u sličnim situacijama. Nema Eiffelovog tronja, ali znači da grad nije lijep, jel tako? Da smo na nekom putovanju, ne bismo dali da nam to pokvari odmor otišli bismo i taj bismo grad obišli, zar ne? Pa ne bi dalje komentirala, mislim da je priča sama po <laughs> Sve ste rekli, da. E, recite, na što vam se još e, žale korisnici vezano bilo što za neku pomoć e, države ili za svoju situaciju? Korisnici se u, principu ne žele ništa. Korisnicama je ovdje lijepo. Oni kad dođu postanu korisnici, dobiju svoje aktivnosti, dobiju svoje društvo, e, mi ih slušamo što im treba. Ima tu niz projekata, od projekata vezanih za ljeto, za more, za te osnovne škole, za kretanje u prometu, za osamostaljivanje, da mislim jako pun malih, velikih, svakakvih. Uglavnom su oni koji se žale roditelji. A roditelji e, šuma je zakona, nosite se sa stresnom situacijom prihvaćanja vašeg života i vašeg djeteta, a s druge strane procesom ostvarivanja prava u, u moru zakona. Kole... upravo što se prava e, tiče. Sad imamo vjerojatno slušatelje, koji, možda roditelje koji, su, koji imaju dijete sa intelektualnim poteškoćama. Pa koja su to prava koje u stvari mogu ostvariti? Jer vjerojatno postoje mnoga prava, na, za njih možda ni nećemo, da ih ne iskoristimo. Što oni još mogu? Koja prava imaju? Evo ja ću ovako reći za početak, e, za sve one koji su internetski ovaj, aktivni, ne mora se biti nešto posebno <laughs> obrazovan, na toj našoj stranici postoji pravno savjetovalište. Jednim klikom odete na pravno savjetovalište i imate redoslijedom prava koja imate vezano uz osobu dijete sa intelektualnim teškoćama. Dakle, prije svega mora biti dijagnoza. Bez toga ne možete ništa. Eh, od dijagnoze pa do nekog vještačenja prođe period, jel vještačenje sve vas zavlači do treće godine pa čak i Downov sindrom gdje vi u stvari čudo se neće dogoditi jer treba znati i reći da je intelektualna, mentalna retardacija u stvari stanje. To nije bolest, to je stanje. Samo zavisi kako stanje i koliko će eh, ta osoba eh, uspjeti tijekom svog života i silnog truda roditelja i što ranije intervencije e, napredovati i kako napredovati. To, tu će biti promjena, naravno da će biti, bit će napretka. Međutim, čudo se neće dogoditi i čudo neće biti tako da će ta osoba ako je već dijagnosticirana neka mentalna zaostalost, retardacija, čudo se neće dogoditi, ta osoba neće biti na intelektualnoj razini koja će biti zadovoljavajuća za isključivo samostalni život. I tu sad počinje priča kada, kako i što ostvariti ta prava, to je sad onaj dio koji prikupljanje dokumentacije i sve vezano za bolnički sustav i tako dalje i onda za vještačenje. Dakle, vještačenje treba krenuti što ranije, i si dome treće godine, sada ne ulazimo duboko u to, e, koliko god roditelje odbijaju i sve vještačenje treba krenuti što ranije i vi možete uvijek iznova tražiti vještačenje, znači nadopunjavati, mijenjati status ili ovaj prema napretku ili nazadovanju vašeg djeteta. Toga se ne treba bojati. Kad ih odbijaju treba tražiti vještačenje sa svom papirologom koja je da bi se što ranije ostvarila prava prva prava koja idu, znači idu tamo četiri neka prava koja mogu pratiti i onda taj klik sa tog našeg ih vodi dalje na ministarstvo, na te stranice ministarstva koje su sad bile dug, jedan lijepi niz godina ažurirane i mogu iščitavati što, kako to ostvarivati, treba tamo mogu se uvijek javiti udruzi. Dakle, osnovna prava koja su zavisi od stanja stupnja djeteta i to moramo znati od totalne teške mentalne retardacije, nepokretnosti, silnih oštećenja do nekih lakih i tako dalje. Dakle, ali kad već dobijemo mm, vještačenje, onda imamo uvećani dječji doplatak, onda imamo tuđu brigu i njegu i pomoć, onda imamo majku njegovateljicu, onda imamo četiri sata prava rada, i tako ta, to je napisano, naprosto napisano na toj stranici, na stranici ministarstva i to se onda zahtjeva jel, u različitim službama. Podnose se zahtjevi, nikad usmeno, još jedan savjet moj roditeljima, nikad završiti na usmenom razgovoru. Dakle, uvijek pismeno zatražiti jer je institucija dužna pismeno, ono, pismeno vam odgovoriti. I za kraj, e, malo lakše tema, vidim e, imate mnoge pa, plakate, imate neke rukotvorine od papira, radove. Pa evo recite koje to od vi događanja imate, organizirate, čime se to još udruga bavi? Dakle, udruga ima niz radionica, ja sad baš ne bi ni sve ovaj, spominjala, kažem, od tih radionica domaćinstva za osamostaljivanje koje su važne, bitne i od, održavanje higijene i svega u našem prostoru, u svom prostoru, likovne, glazbene, keramike, kuglanja, jahanja, eh, umjetničke, kreativne, medicinske gimnastike. Svako može sebi pronaći, može, svaki dan se mijenja aktivnost i naravno sve aktivnosti imaju cilj neki proizvod. <laughs> proizvod sportskih aktivnosti je natjecanje, medalje, napredak, razgibavanje, doprinos zdravlju, uravnoteženju i tako dalje. Likovne radionice, kreativne radionice su uvijek vezane za onaj kreativni dio duše, jel, svoj, um, ispoljavanje svojih um, maštar, jasnova, kreativnih sposobnosti, izrada različitih nakida, predmeta, kutica, onda to i prodajemo, izlažemo. Onda imamo nastupanja, te glazbene, plesne, stvarno, kažem, uvijek, uvijek nam je cilj da bude proizvod koji će vidjeti ne samo roditelji, nego zajednicu zajednica kojoj živimo, pa se vrlo rado odazivamo na neke pozive nastupa vani i predstavljanje naših znanja, vještina, sposobnosti. Evo, recite, ako nešto nismo obuhvatili, imate li neku poruku za kraj? Pa poruka za kraj, poruka za kraj je, recimo, mojim korisnicima da uvijek slobodno rado dođu družice, pronađu mjesto koje im odgovara, ako nije jedno bit će drugo, a roditeljima E, da uživaju u svojoj djeci i da pronađu mjesto gdje će biti aktivni. Ova udruga, neko drugo mjesto, onda ih ne drže kod kuće i da ne odustanu kad odrastu. Jer kažem, školski sustav pokriva sve, ali onda kad odrastu e, da ne prihvate da eto bit će tu s nama, s našim starijima i sve njima treba društvo, generacije njihovih godina, njima trebaju aktivnosti, njima treba mladost, a ne priče naših njihovih kućnih prijatelja i tako dalje. Postoji mjesta gdje oni mogu doći udruga je na Solarskom trgu, dva preko od restorana Kompe, postoje jel, druge udruge koje neposredno pružaju, udruga mogu za ovaj, jahanje, udruga Delfin za plivanje, dakle obratite se, nađite mjesto svojoj djeci, nek se bave aktivnostima, e, još bi za kraj rekla da za one koji su teži nesposobni čiji roditelji rade, oni imaju prednost, imamo organizirani prijevoz. U redu. Ja, gospođo Marinković, lijep pozdrav. Pozdravljam vas, hvala vam puno na vašem vremenu. E, iz Osijeka se javila Sanja Benić iz Društva za pomoć osobama sa intelektualnim poteškoćama. Doviđenja. Pozdrav slušateljima iz Osijeka, javljam se iz e, Udruge za pomoć osobama sa intelektualnim poteškoćama. Razgovaram sa gospođicom Lucijom Čolukom, e, Anom Sršani i gospodinom Stjepanom Totom. Pa evo da vas e, svo troje pitam, evo od kada ste član udruge, evo vi, vi Lucija, od kada ste? malo su nam godine pa udruzi si već treću godinu, jel da? Pa znači tri godine, a vi gospođo Ana? Uuuu. Ana, Ima. Ana je jedno 20 godina. 15. 15. Ja sam Ana e, ovdje je 12 godina. Ti si duže od mene. Jedno 15 godina si. Znači 15 godina. Je, je, je. A gospodine Stjepan? O, Stjepan je 25 godina. 25. Znači 25. Od prilike, od kad je postala, ja znam, ne. Evo recite, evo, gospođo Lucija, što radite u udruzi? Da, volontiram. A volontirate kako? Jel babi radite ove ukrase od papira? Radim. Vi, gospođo Ana? Pa, da. pa radimo svašta. Imamo radionice, keramičku, dramsku, plesnu, e, E, pjevanje, plesanje, gimnastika. Svašta. Svašta. Jeste vi glumili u nekoj predstavi? Jesam, glumila sam u crven kapici i... I mislim da nije ni jedna više. A vi, gospodin Stjepan, čime se vi bavite? Pa ja se bavim sa ramekom krevetke pravimo, sve to mi pravimo. Evo, kuglaš? I kuglam i idem na jahanje. Evo, ako pozdravljam e, slušatelje, razgovaram sa gospođom Lucijom Čolukom, Anom Sršan i Stjepanom Totom iz udruge, korisnicima udruge e, za pomoć osobama s mentalnim poteškoćama. Ništa, hvala vam puno na vašem vremenu. Iz Osijeka se javila Sanja Benić iz udruge za pomoć osobama s mentalnim poteškoćama. Hvala vam puno i doviđenja.